ɔno ɔde sɛn ne ba na furujɛ ɔde sɛn ɔde sɛn. achampɔn achampɔn ah, achampɔn ah, ah, nti ɔno na nka ɔpɛ no na ne maame de ne ho gyeeɛ. ɔno na ne ho yɛ mɛhi ti na ha kɔ ni na ne maame de ne ho gyeeɛ. na ne maame de ne ho gyeeɛ mami edi sɛ esi yɛ meba o esi yɛ fi sɛ wokum wo nua no wie no wante alaba ɛɛ ɔma wɔn sa nsa wɔn ni awo awo mame mame mame mame nti sɛ si a wɔn nko ara na wɔyɛ saa na wɔn dɔɔso ɛna wɔn ha ɛɛ wɔn na wɔyi wɔn anim nkyɛn sɛ wɔde wɔsi obo ɛɛ soso ɛyɛ kwa ɛɛ ɛyɛ ante alaba ɛɛ ante. yɛsɛ yɛ sɔfo maame ayampa na wode asɔre no akata w'ani ei ti na magye fie hɔ nyinaa abɔ so ne ee o oh, mame ne de e, ne mama mɛ ne nti krakye obetuma kum no obetuma kum no anka se nkwa kum no dadaada mama obetuma kum no ase kum maame na na ɔgyegye mu aa ne maame na na ɛtetare wɔn nan mu aa mama yɛ wuti sese yɛ ano ti sese yɛ ano deɛ sese yɛ ano ne okum ne nua no okum onua no ɛne ya ɔho. ɛna sɛ si a wotan nkwadaa no wasan de baako ada ase a ɔpaakyɛw ne si a no ɔpɛ sɛ yɛka biribi abɔkɔɔ ɔdeɛ mmea mɛgyina mu ama no na nea wobɛgye no biara ka kyerɛ no sɛ mpata mpo sɛ mpata na abɛgye na wode ka papa papa agya bra ɔse sɛ sɛ a no wodeɛ magya no atoa gya no atoa me sɛ ɛbɛyɛ biribi abɔkɔɔ wode nyabotrɛ nyabotrɛ ɔma kra se no bu afu ɔsi na ɔte pere mu kura mpo kura ohun sɛ wa yade da wɔn fam aha nti nti nti mami wa wɔn sɛnɛ kilasi na ebu sɛnɛ kilasi na ni abere wa hwɛ a wɔn yɛ asɛw kɛtɛ wati ɔsi dɛ ɔbua o na mami na na dɛ wɔn nasi bibi so a na wɔn nasi bibi so yɛsɛ kura ayɛ sɔfo maame mami ɔkɔ asɔre wɔ yɛ. ɔmo na ɔmo gyi mi di. ɔmo na gyi wo di sɛ ɔkɔ asɔre ɛɛ ɔmo deɛ ɔmo yɛ dan kɔ asɔre. Sɛ ɔba yɛ Italy, wagyina enyim yɛn nyinaa esie. Na mami na ɔba ɔba na ɔyɛ Italy no wabra ne ho te apɔ yɛ hwɛ ɔma ɔhuya o papa ti ɔhuya o. Ɔntena ɔno bibi papa biara ne ne mu. Mesi wɔ no ara na m'ani di n'akyi. Ɛyɛ krakye yi. Ɛna krakye yi sɛ na ɔntumi nyɛ no hwee o. Krakye yi sɛ na ɔntumi nyɛ no hwee. Mama ɛne ɛna ɔtaa ma so. Wopɛ sɛ wotiw nua no. Wopɛ sɛ wotiw nua no. wɔso wɔba bɛfa pakisi nkwadaa no nyinaa ba ɛnneɛ ne yɛyɛ yɛnya duru hɔ deɛ fɔgɛte no yɛ fɔgɛ ha tie papa bɛ tie ɔse deɛ woka no deɛ ɔse yɛ fɔgɛte o na ma mi na adɛ na anisua nneɛma papa bɛ tie ɔse anisua nneɛma na ɔyɛ. mame mame yɛ na mebɔ o sisi a na wate sɛ waba oh. wate sɛ waba tie na ɔbaba fie abɛsrɛ wate sɛ waba oh. asɛ na ɔhu no wahu no dadaadaa wahu no dadaadaa ɔbɔ wɔ ama a memɛhu no wahu no dadaadaa mɛba me ne sɛ sie a ɛfie hɔ no wo nua no fie hɔ nom no a ne ɔba yi si maa no no ɛfie hɔ no sɛ deɛ na waduadua ɔ sunsum mu ɛdeɛ na ɔde adi ahɔ yɛba mede ayɛ hɔ bebree yɛ ba bɛsikata hɔ ma mɛ ɔsɛ ɔba bɛtam yɛ aba deɛ yɛ ba bɛsikata hɔ sɛ me nna kwa me na ɛba bɛtena fie hɔ ma no yareɛ ɔsɛ ɔsi fie no kurɔpɔ na mu da ɔsɛ ɔsi fie no ase ba pɔ gyare na so ɛna wasɛn ɔba no hotel yi ɔsɔre anɔpa no akɔsɛ ɛyɛ apo mu te na wɔwɔ tetee no. wankɔ a yɛbɛka sɛ menyɛ. ma ne yɛmeba o wasɔre din ankasa paa de sɛ wokɔ asɔre din bɛne yɛde to wasɔre din paa sɛ ɔsɔfoɔ hyira wo no ɛdin bɛɛ na ɛsɛ ɔyɛ sɔfo maa memɛboa o de hata w'ani so kɛkɛ mame mame mame na saa na woteɛ mame mame ɛne ɔho ɔhohom yɛ den paa wowɔ supporters ɛtaa w'akyi saa na ɛmfoɔ na ɛtaa w'akyi saa no Sukuufoɔ nyinaa ne me metiifoɔ nyinaa to be four sɛ mɛku obi no mekɔgye powers na meyɛ aka me deɛ ho na wode abɛ destroy ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ ɛ ɔkɔ no kɔ abrɔ no ma no ɔkɔ koraa mami eti sisi yɛ no sisi yɛ ɔbɛ yi se ɔpɛ se nka yɛ ka bibi abɔkɔɔ na nka yɛ wogya bibi yɛ sisi yɛ onua deɛ wɔnyɛ kɔmɔ no ɛna wɔkum ada ɔno ne ko yɛ ɔno yɛ boko yɛ. na wopɛ sɛ wosie wɔn mmienu nyinaa de asɛm na esi yɛ me na me ka sɛ me mpene mepɛ sɛ me yaa na wode wo ho sika nyinaa yɛ yie no na wɔbɛtena ghana ah. na wɔn ho kyerɛ. Ah, ne nka mame na wo mame na wopɛ sɛ nka yie no yɛyɛ obiara deɛ nko anaa. Ɛyɛ no mpo deɛ nfa me ho mepɛ sɛ ɔbɔ fam kɛkɛ. Ah, wopɛ sɛ wo nua ebo bɔ fam ne sɛ sɛ nka ebo serɛ no di. Ah, mame na ɔbɛyie ne ɛbɛ yi ti saa. Na mame na ɔbɛyie no na ebo kɔ aburokyire nyanya bia nti. Mame nti aburokyire na nti ebo kɔ yɛ nti na ɔma no. Ebo na ɔhwɛ wo. Mesi deɛ ɔde ma ne maame na m'ani bere. Ɛnɛ wɔ ni ɔde ma ne maame na w'ani bere. Ɔma me deɛ nkora ɛnfa me ho ne maame deɛ na m'ani bere. Mami ɛmi bɛ o na ebo ebo ne nua no mo maa no hwan na ɔno so ɛtaa w'akyi. Ɛyɛ ebo ne nua maa no mo no hwan na ɔno so ka ho bia mo pɛ sɛ ɔmo ani bere ebo ɔno ne nua no mo no obi anka ho na wowo so wo nuanom no hwan no hwan sese ebo maame deɛ wayi n'afiri hɔ. ɛna ase fie hɔ nom nyinaa ma gye abɔ m'ani ase nti ɔno a ɔni mmɛ. no no no no. na mi bɛ mɛ bɔ o mɛ kyɛ sɛ wo sese ɛnuanom aka hɛn ɛnuanom aka hɛn. ese ese o o o o ɛbɛ wosɛ ɔna ɔna ayɛ pɛni mami ɔna ayɛ pɛni na na ɔsɛ odi ni di sɛ mpo. Sika kɔɔ kakra wo gold ntoma nyɛ saa nyɛ saa nyɛ saa ntoma yɛ so. Adé mi mi bɔ life ɛnyɛ. Ɛnu mi mi hwɛ am sábìrì kura wọn keka ɔmɔ werɛ na mi mi bɔ o ɛna mi bɔ o ntoma no nko ana abɛgye ana bibi ka ho. Ɔdi sika bɛ ka ho. Sika bɛ yɛ ahe na ɔnfa nka ho. nkɔbɔ nkɔbɔ dollars ni ɛkura ba yɛ ɔba yɛ kura yi. two million. ɛ old series anaasɛ new series. two million. ah two million ah old series ah ɛyi ɛhɛn ntoma mmiɛnsa ɛne sika two million ɛna adeɛ bi mu ɛna adeɛ yi abutuɛ ɛkɔmpoa no. maame nneɛma wo epɛ na abɛgye. nneɛma a wogya firi bon no hɔ no no ntoma mmiɛnsa wosɛ fitaa baako ɛna baako nso so anyɛ sɛnea gold wɔ mu ɛna sika two million ma menyɛ saa ma me saa nneɛma yɛ bom fa mmerɛ wɔ he fa ɔmfa mmerɛ wɔ he mepɛ sɛ wokyerɛ me baabi a ɔmfa mmerɛ wɔ ma me ɔmfa mmerɛ wɔ he fa Ɔse ne maame nuanom me na meyɛ panyin. Memmɔ me din. Wɔse ɔgye ntoma mmiɛnsa, sika two million. Ntoma no ɔpɛ fitaa baako. Na baako nso yɛ ne sɛ neɛ gold wɔ mu a ɛsɛ neɛ gold ntoma no. Aha. Ne fa. Sade, ɛdeɛ ade na wayɛ a ɔsɔ pɛ sade. Ah, wɔse ɔgya mo. Ɔgya bibiara mu. No, me pɛ sɛ. Ebusua ne nyinaa kɔn. Papa, ɔde nyaboteɛ. Ah, ɔde nyaboteɛ. Ɔmo bɔ ɔmo. Ah, ɔmo de ne kura deɛ baba. Papa yi, Mame, ɛti sɛsi a no sɛ ɔde nneɛma no baa ɔmmɔ ho adi. Ɔmma mankasi ma abusua fie ɔho. Abusua fie ɔ, ɔmmra abusua fie ɔ, ɔba a ɔnka sɛn. Ɔba a ebu ba a ɔnka sɛn. Sɛn na me nua panyin na waka no ne me. Sɛ ɔho. Na mame mebɔ o, na ɔmo aka no. Ɔmo aka no deɛ. Ɔmo deɛ ɔde mame a me na mede ne kɔɔ yɛ. nti ɔde ma wo a ɔna ade ne kɔɛ nti ɔde ma wo a ɔna ade ne kɔɛ me na mede ne kɔɛ nti ɔmfa ma me saa nti sɛ ɔde bɛhyɛ wo nsa deɛ biribi ato bɛtwa ɔde bɛhyɛ wo nsa biribi ato bɛtwa ha saa ɔho na ma mmienu ba wo nti sɛ ɛsi a woamɔ din nti ɛbɛyɛ dɛ hunu sɛ Ah, anti alaba anaasɛ anti ah, eh, Ante alaba anaasɛ ante ama. Ɛsɛ ɛdi bɛ na ɔmmɔ. Nti ɔmfa mmerɛ ɔda bɛn. Da na ɔbɛtɔ no bi ɔmfa mmerɛ. Da bi ɔbɛnya kwan biara no. Ɔmfa mmerɛ. Atɛ nyɛ Tuesday, benada. Da a ɛyɛ benada na ɔmfa ntoma no mmerɛ. Ah. ɔsɔ paakyɛ ɔba no ɔsɔ bɛduru ɛkora mpo no mekɔkyekyɛ ama obiaa nti sɛ ɛsɛ wokɔkyekyɛ ma hwan ne hwan hwan ne hwan hwan ne hwan na wokɔkyekyɛ ma ɔmo a ɔmoboa me no yɛbi ɔma me na sɛ yɛsɛ si yɛ hunu sɛ nka wotumi bobɔɔ mmiɛnsa anaa anaa bi kura di kyerɛ yɛ ano nka sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛduru hɔ no yɛ kyeakyea a ɔmo kyea yɛ yɛhunu sɛneɛ yɛbɛgye so so wobɔ di kyerɛ sɛ bi a ante aba ka ho bi Ne nsa no, ne nsa no a woyɛ ne saa, ɔma no firi soro na ɛbɛhwee fam anaasɛ ɔma no yɛ. Ɛndeɛ sɛ kwan bi a ɔbɛfa so biara ne nyinaa yɛtwa. Ah, na woyɛ. Yo, ma me yate. Nti sɛ sia megya ɔkwan wotie. Megya ɔkwan. Nti sɛ sia no, ɔde ɔde ntoma no bɛba. Why? Ɔde ntoma no bɛba. Wate? Nti sɛ sia wɔ. Mese abinada Tuesday. Da yɛ brada na ɔmfa nneɛma no mra. Na wɔntumi amfa mma mbra na yɛ. Ɛndeɛ ɔntwɛn binada bio.